يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب วันที่พวกกลับกรอกชายและพวกกลับกรอกหญิง จะกล่าวแก่บรรดาผู้ศรัทธาว่า จงมองมายังเราเถิด เพื่อเราจะรับแสงสว่างของพวกเจ้าด้วย จะมีเสียงกล่าวว่า จงหันหลังกลับไปทางข้างหลังของพวกเจ้า เพื่อแสวงหาแสงสว่างเอาเองขณะนั้น ก็จะมีกำแพงที่มีประตูบานหนึ่ง มาขวางกั้นระหว่างพวกเขา ด้านในของมันนั้นมีความเมตตาและด้านนอกของมันด้านของ พวกกลับกรอกมีการลงโทษยูนาดูนหุมอลัมนคุมมะคุม وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور พวกเขาพวกกลับกรอกจะร้องเรียกเขาทั้งหลาย บรรดาผู้ศรัทธาว่า พวกเราไม่ได้เคยอยู่ร่วมกับพวกเจ้าดอกหรือ เขาทั้งหลายกล่าวว่า แน่นอน แต่ว่าพวกเจ้าได้ทำลายตัวของพวกเจ้าด้วยการกลับกรอก และพวกเจ้าคอยสิ่งที่เกิดขึ้นแก่บรรดาผู้ศรัทธา และพวกเจ้าสงสัยในเรื่องของศาสนา และความหวังที่เลื่อนลอยได้หลอกลวงพวกเจ้า จนกระทั่งพระบัญชาของอัลลอฮ์ได้มีมา และมันชัยตอนได้ล่อลวงพวกเจ้าเกี่ยวกับอัลลอฮ์ فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم و ب สัลม م ซีรดังนั้น วันนี้การไถ่บาปจะไม่ถูกรับจากพวกเจ้า และจากบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาที่พำนักของพวกเจ้าคือไฟนรก มันเป็นสถานที่อันเหมาะสมแก่พวกเจ้า และมันเป็นทางกลับที่ชั่วร้ายยิ่งลอั ألم ي ิลล ل ีนอามานู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 และสิ่งซึ่งได้มีลงมาคือความจริง และพวกเขาอย่าเป็นเช่น บรรดาผู้ได้รับคำพีมาก่อนนี้ แล้วช่วงเวลาได้เนิ่นนานเกินไป แก่พวกเขา ดังนั้นจิตใจของพวกเขาจึงได้แข็งกระด้างและพวกเขาส่วนมากจึงเป็นผู้ฝ่าฝืนอัลลอฮฺยุฮลอับะดะมติฮา قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون พึงทราบเถิดว่า แท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงให้แผ่นดินมีชีวิตชีวา หลังจากที่มันแห้งแล้ง แน่นอน เราได้ทำให้สัญญาณทั้งหลายแจ่มแจ้งแก่พวกเจ้าแล้ว เพื่อพวกเจ้าจะได้ใช้สติปัญญาไข้ขวด إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم แท้จริงบรรดาผู้บริจาคชาย ด้วยการยืมที่จะมีผลบุญ เพิ่มให้แก่พวกเขา และสำหรับพวกเขาจะได้รับรางวัลอันมีเกียรติ والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونور والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم และบรรดาผู้ศรัทธาต่อลลและบรรดารอซูลของพระองค์ชนเหล่านั้นพวกเขาเป็นผู้สัตย์จริง และเป็นผู้เสียสละชีวิต หน้าที่พระผู้อภิบาลของพวกเขา สำหรับพวกเขาจะรับรางวัลของพวกเขา และแสงสว่างของพวกเขา ส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและปฏิเสธองค์การต่าง ๆของเรา ชนเหล่านั้นเป็นชาวนรกอิลามูอันนมัลฮายาตุดดุนยาลอิบวะละูวะซีนตวะตฟาุรุบัยนุม وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد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 จากพระผู้อภิบาลของพวกเจ้า และสวนสวรรค์ซึ่งความกว้างของมัน ประหนึ่งความกว้างของชั้นฟ้าและแผ่นดินซึ่งถูกจัดเตรียมไว้สำหรับผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์นั่นคือความโปรดปรานของอัลลอฮ์ซึ่งพระองค์ทรงประทานให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ และอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير และจะไม่มีเคราะห์กรรมอันใดเกิดขึ้นในแผ่นดินนี้ และไม่มีแม้แต่ในตัวของพวกเจ้าเอง เว้นแต่ได้ถูกบันทึกไว้ ก่อนที่เราจะบังเกิดมันขึ้นมา แท้จริง นั่นมันเป็นการง่ายสำหรับอัลลอฮ์อาเพื่อพวกเจ้าจะได้ไม่ต้องเสียใจ ในสิ่งที่พวกเจ้าต้องสูญเสียไปจากพวกเจ้า และไม่ดีใจต่อสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้แก่พวกเจ้า และอัลลอฮ์นั้นมิทรงชอบผู้หญิงยะโสและผู้คุยโวโอ้อวดคือบรรดาผู้ตรณี และสั่งสอนคนให้ตรณี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 และเราได้มีเหล็กขึ้นมาเพราะมันมีความแข็งแกร่งมาก และมีประโยชน์มากมายแก่มนุษย์ และเพื่ออัลลอฮ์จะได้ทรงรู้ถึงผู้ช่วยเหลือ พระองค์ และศาสนาทูตของพระองค์ ด้วยทางลับแท้จริง อัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงพลังผู้ทรงอำนาจ و ل ق فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون โดยแน่นอน เราได้ส่งนัวและอิบราฮิมมา และเราได้ทำให้ลูกหลานของเขาทั้งสองเป็นนบี และเราได้ประทานคำพีมาให้ ดังนั้นบางคนในหมู่พวกเขาก็เป็นผู้ที่อยู่แนวทางที่ถูกต้อง แต่พวกเขาส่วนมากก็เป็นผู้ฝ่าฝืน ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمةً ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون แล้วเราได้ส่งบรรดาศาสนาทูตของเราติดตามร่องรอยของพวกเขา และเราได้ส่งอีซา บุตรของมารยามตามมา และเราได้ประทานคัมภีร์อินยิลให้แก่เขา และเราได้กำหนดความสงสารและความเมตตาให้เกิดขึ้นในจิตใจของผู้ที่ปฏิบัติตามเขา ส่วนการถือสันโดษนั้น เราไม่ได้บัญญัติขึ้นมาแก่พวกเขา เว้นแต่พวกเขาประดิษฐ์มันขึ้นมา เพื่อแสวงหาความโปรดปรานของลอแต่พวกเขา ไม่ได้เอาใจใส่เท่าที่ควร และเราได้ประทานรางวัลของพวกเขาแก่บรรดาผู้ศรัทธาในหมู่พวกเขา แต่พวกเขาส่วนมากเป็นผู้ฝ่าฝืน يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به و ي ิร ر لكم ม والله غفور رحيم โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลาย จงยำเกรงอัลลอฮ์และจงศรัทธาต่อศาสนาทูตของพระองค์เถิดพระองค์จะทรงประทานความเมตตาของพระองค์ให้แก่พวกเจ้าเป็นสองเท่า และจะทรงให้มีแสงสว่างแก่พวกเจ้า เพื่อพวกเจ้าจะได้ดำเนินชีวิต และจะทรงอภัยโทษให้แก่พวกเจ้า แล้วล้อนั้นเป็นผู้ทรงอภัย ผู้ทรงเมตตาเสมอ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 และแท้จริง ความโปรดปรานนั้นอยู่ในอุ้งพระหัตถ์ของอัลลอฮ์ซึ่งพระองค์ทรงประทานมันเทคซึ่งพระองค์จะทรงประทานมัน แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ แล้วล้อนั้นเป็นผู้ทรงกรุณาอย่างใหญ่หลวง